ای صحابی پرسید حضرت متا ساعه قیامت کی میاد گفت ویلک بعدت الله وای بر تو چه آماده کردی برای قیامت فرمودم چیزی آماده نکردم الا حب رسول الله و حب الله جل شانه و این چیزو دارم نبی کریم فرمودن المرء ما من احب انسان با چه کس محبت داشته باشه روز قیام با همون شخص از قبل بلند میشه حالا اگر ما با رسول الله محبت داشته باشیم روز قیامت در گروه و زبر آن حضرت خواهیم بود و اگر با بازیکنهای سریال های تلویزیونی بازیکنهای فوتبال یهود یهود و نصارا ماشا تمام اسامی را یک یک میدونیم فلان تیم و فلان کشور کاپیتان فلان شخصی فلان فلانی فلانی پینالتی شد فلان داده شد حتی و خاطر راکات یک بازی تلویزیونی نمازها قضا میشن تا صبح نمیخوابیم اگر قرار باشه پخش زنده باشه ساعت دو شب تا صبح نشستیم نگاه کنید در حال نبی کریم بودند که المرء مع من احب انسان با چه شخصی محبت داشته باشه روزگار با هم بلند میشه جای محاسبه نفس است که انسان به خودش رو نگاه کنه وزمن چجوریه باقی مبعوث میشم آیا با نبی کریم با صالحین یا با افرادی که بدینه حضرت امام ابو نیفر رحمت الله علیه میفرمایند احب صالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا میگه نیکا خیلی دوست دارم گرچه از نیکان نیستم من تواضع داری میکنه شاید الله جل شاید به خاطر محبتی که با صالح دارم ما روز قیامت اونها مبعوث میکنه امام شافعی رحمه الله میفرمایند این صالحین ولست منهم من نیکان خیلی دوست دارم گرچه از اونها نیستم لعل الله یرزقنی صلاحا شاید الله تعالی برام نیک بگردانه و اکرم من تجارت المعاصی ولو کنا سوان فی و خیلی ناپسند میکنه شخصی که کارش گناه باشه گرچه خودم این کار انجام بدم اما گناهکار دوست داره من باید با های نیک و صالح انسان محبت بکنه و انسان اگر محبت داشته باشه با علما با صالحین با صحابه با انبیاء روزگار با اونها مبعوس میشه و اگر دنیا محبت داشته باشه با افراد ناباب روزگار با اونها مبعوس میشه بسیار خطرناکی این ارشاد نبی که داخل صحیح بخاری اومده استوانی حنانه یک چوب درخت یه تنه درخت گیره میکه از فراغ رسول الله صلی الله علیه و سلم تحمل نمیکه نبی کریم از اون جدا شده در حالی که انسانها هیچ پروایی ندارد نسبت به احادیث نبی کریم سیرت نبی کریم سنت های نبی کریم آقوت انسان کجا میرسه بعض بار من کجا میرم زندگی چگونه میشه اصلا توجه روی نها نیست